temi koja je zasigurno aktuelna i atraktivna i ostaće aktuelna i atraktivna sve dok je Allahovi robova i stvorenja na zemaljskoj kugli. Govorit ćemo, braću moja draga, o našem priključivanju za karavanu pokajnika. Govorit ćemo o pokajanju, govorit ćemo o povratku milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga, mnogo je razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj temi. Pomenuću samo neke od njih. Nažalost, mi imamo ljude koji smatraju da nisu potrebni govora o povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, o pokajanju. Nekada je to zbog njihove vanjštine, nekada je to zbog toga što oni nešto od Islama prakticiraju u svom svakodnevnom životu. A znajte, braćo moja draga, da smo svi potrebni pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Da čovjek smatra da nije potreban to govora, to je u koliziji kontradiktornosti sa mnogo kuransko-hadijskih argumenata. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Koga Allah subhanahu wa ta'ala poziva na pokajanje? Svi se pokajte, o vjernici. Ne kaže o griješnici, o nevjernici, o munafici, o vjernici. Svi se pokajte. I svi treba da se kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Također kaže Allahu poslanik alaihi salatu wassalam. U hadisu kojeg je zabilježio imam At-Tirmidhi sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Da je kazao Allahu poslanik alaihi salatu wassalam. Kullu bani Adame hatta. Wa khairul hattabun. Svi sinovi, svi potomci Adama alaihi salatu wassalam su podliježni grešci. Ali su najbolji oni koji se kaju. Ovdje Allah poslanik nije izuzeo određenu skupinu, već kaže svi sinovi Ademovi su podlježni grešci. Također, braću moja draga, pogledamo li na pokajanje, vidjet ćemo da velik broj ljudi ima pogrešna ubjeđenja kada je u pitanju povratak milostivog. Pa ćemo vidjeti ljudi odgađaju povratak do momenta kada odu na hađ. Neko odgađa pokajanje Dok se oženi, neko odgađa pokajanje dok završi školu. Neko zbog ovog, neko zbog onog razloga. Kako su to providne šeitanove zamke. Jer kako odgađati pokajanje za 30 godina, a ti nisi u mogućnosti da garantuješ sebi da ćeš sutrašnji dan doživjeti. To ti može samo šeitan garantovati. Zato, braću moja draga, ne smijemo dozvoliti šeitanu da nas navede na taj tanak lijepa pa da kaže pokajaćeš se kada odeš na hađu. Pokajaćeš se kada završiš školu, pokajaćeš se kada oženiš, a prija ženitbe smiješ i u zinaluk, smiješ u alkohol, smiješ šta hoćeš. Ne može, čovjek musliman treba da se priprema za povratak milostivom svakog dana da očekuje da će mu melek smrti doći u goste. Također, neki ljudi ostavljaju povratak milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala zbog mnoštva grijeha koje imaju. I zbog dužine vremena u kojem su činili određene grijehe, a znajte da je to šeitanova zamka. To je šeitanova zamka. Allah subhanahu wa ta'ala kada odgovara takvima kaže Kul, ja ibadi alledhina esrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allaha jagfiru dhunube džami'an, innahu huwa al-gafuru rahim. O robovi, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost, zaista Allah prašta sve grijehe. Allah prašta sve grijehe, Allah je milostiv. Zato svako od nas ima grijeha, ali znajte, braćo moja draga, da je Allahova milost velika. Također, ovo je jedan veliki pokazatelj potpunosti i savršenstva ove vjeri. Vjera koja je dozvolila čovjeku da se može pokajati od svih grijeha. Ovo je pokazatelj veličine Allahove milosti prema robovima. Da im je dozvolio da se mogu pokajati od najvećih grijeha koje su činili. Također, od faktora koju smo ponukali da govorimo na ovu temu jeste težina vremena u kojem živimo. Gdje god čovjek da se okrene vidjet će grijehe. Ljudi koji se deklarišu kao muslimani, pali su na takvo kada je u pitanju griješenje da historija čovječanstva nije zapamtila period da su se ljudi tako odaljili od Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Ljudi, muslimani, a normalna stvar, pije alkohol. Žena muslimanka normalno u kupašem kostimu. Čovjek musliman, ali ne klanja. Čovjek musliman, ali ne posti. Čovjek musliman, krade. Čovjek musliman, sve mu može stati u obraz. Zbog toga treba da govorimo, braću moja draga, o ovoj tematici koja je zasigurno aktuelna. Što se tiče pokajanja, svi smo obavezni da se pokajemo. Svi, bez razlike, bez razlike kojim sloju i staležu pripadali. To nam ukazuju riječi Allah subhanahu wa ta'ala gdje kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا Svi se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajte, o vjernici. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od ashaba koji se zove El-Agar ibn Jesar radi Allahu ta'ala anhu da je kazao Allahu poslanik alaihi salatu wassalam Ja ejuhan nas tubu ila Allahi wastagfiruh fa inni etubu fil javmi mi'ete merra O ljudi, pokajte se Allahu i od njega oprostražite, zaista se ja. Ko? Allahov poslanik, pokajem Allahu u jednom danu stotinu puta. Allahu ekbar, najodabraniji rob koji je ikada kročio zemaljskom kuglom, kaje se Allahu u jednom danu stotinu puta. Onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu opisao da su mu oproštene i prijašnje i buduće krivice. On se kaja u stotinu puta. Gdje smo mi, kada bi pravili komparaciju između njega i nas, između vremena u kojem je on živio i kada mi živimo? Šta mi, braću moja, radimo? U hadisu kojeg je zabilježio imam Tirmidhi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Abdullah ibn Umara. Kaže Abdullah ibn Umar, zapamtite ove riječi, Mi smo znali nabrojati Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam stotinu puta u jednom sjelu da bi tražio oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zamislite, braćo, Allahov poslanik, najodabranija ličnost koja je ikada kročila zemljom stotinu puta u jednom sjelu. Šta mi kažemo stotinu puta u jednom sjelu? Stotinu laži, stotinu potvara, stotinu gibeta, stotinu nemimeta, stotinu viceva, stotinu ljudi izvedeni izvjeri. Allahov poslanik poslan da ljude uvodi u vjeru, a mi smo dostigli veći nivo od Allahov poslanika na sjelima i ljude izgonimo iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Braćo moja draga, pokajanje pokajanje ima mnoge koristi zbog skučenosti s vremenom, spomenut samo neke od njih, ne bi li se u ovim našim bolesnim i crnim srcima pojavila želja da okrenemo novu stranicu u našem životu. Dobro se varaju oni koji smatraju da nemaju zašto da okrenu novu stranicu u svom životu. Dobro se varaju. Dobro se varaju, braćo moja draga. Zato ćemo spomenuti neke koristi. Ne bili se u našim bolesnim srcima probudila želja za pokajanjem. Braćo moja draga, onaj ko se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, priključi se karavani pokajnika, taj čovjek potpada pod skupinu Allahovih miljenika. Oni koje Allah voli. Allahu akbar. Insan Insan na dunjalu ko može uraditi dijelo zbog kojeg će ga voliti njegov gospodar. Onaj gospodar koji nije potreba naše teube i našeg pokajanja. Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se kaju pa kaže u suri El Beqara Inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin Zaista Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. Allah voli takve ljude. Ko smo mi da još na dunjaluku možemo uraditi dijelo zbog kojeg će nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoljeti. Također, čovjek pokajanjem Allahu subhanahu wa ta'ala potpada pod skupinu onih ljudi koji raduju i veseli Allahu subhanahu wa ta'ala. O bošnjo, o griješniće, o insanu, možeš na dunjaluku uraditi djelo da razveseliš svoga gospodara. Pa jesmo li svjesni veličine Allahove blagodati prema nama? Kaže su hadisu koji ga zabilježio ima muslim da kaže Allahu poslanik, Allah se više obraduje pokajanju nekog od vas. Više, ne toliko, vego više. Više nego što bi neko od vas se obradovao kada bi putovao kroz pustinju, pa na devi imao vodu i hranu, pa izgubio tu jahalicu. Pa ode po drvo malo legne, čekajući smrt, sigurno, pa odjednom ugleda devu pokraj sebe. Pa skoči, uhvati tu devu pa kaže, o Allahu, o gospodaru, ja sam tvoj gospodar, ti si moj rob. Toliko se obradovao da je pogriješio ovim riječima. Allah subhanahu wa ta'ala se više obraduje našem pokajanju. Braćo moja draga, Allahova subhanahu wa ta'ala milost prema njegovim robovima je velika, sigurno velika. Allah subhanahu wa ta'ala mnogo voli svoje robove i nismo svjesni Allahove milosti i ljubavi ljubav robovima. Zamislite koliko majka voli svoje dijete. Koliko majka voli svoje dijete. Koliko otac voli svoje dijete. Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje robove više nego što majka voli svoje dijete. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Omera radijallahu ta'ala mu stoji da je dovedeno Božijem poslaniku alihi salatu wasalam roblje. Među njima je bila jedna žena pa je tražila svoje dijete. Pa kada ga je našla, prigrlila ga je za svoj stomak i nahranila ga. Pa kaže Allahom poslanik alihi salatu wasalam podučavajući svoje ashade šta mislite da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Kažu ashabi tako nam Allaha. Kada bi mogla da ga ne baci, nikada ga ne bi bacila. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. Le Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah je više milostiv prema svojim robovima od ove žene prema njenom djetu. Allah subhanahu wa ta'ala mora da znamo da voli svoje robove. I zadnja korist, braćo moja draga, odnosno predzadnja korist od pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala jeste lagodan i lijep život na Dunjaluku. A oni koji ostave pokajanje, njih čeka težak život na Dunjaluku, a o ahiretskoj kazni ne treba ni govoriti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nuh, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o Nuhu alaihi salatu wa salam, i ja sam im govorio, pokajte se Allahu, istagfiru rabbekum, innehu kane gaffara, on će vam grijehe oprostiti. Jursili se ma'e alejkum midrara, i obilatu kišu će vam slati. Što mi nemamo kiše danas? Wallahi, da počnu čuskije padati sa nebesa, ne bi me iznenadilo ni jedan posto. Ono što vidimo na našim ulicama, to su naše majke, naše sestre, naše kćerke. Nemojte misliti da je ovaj govor upućen nekom je tamo. Ovaj govor je upućen nama. Wallahi, da nije životinja, Allah ne bi dao kišu ovim griješnicima. Istagfiru rabbekum, Budite od onih koji traže pokajanje i teubu. Allah će vam dati kišu. Kako očekivati kišu? Na svakom koraku Allahove zemlje se krše njegove granice. Nema kiše. I kada dođe, to je pomjer. Braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje poziva ljude da se kaju i obeća im da će im dati lijep život na dunjaluku. A oni koji to ostavi, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Onaj ko okrene glavu od moje knjige, govori Allah subhanahu wa ta'ala. Živjet će teškim životom, a na sudnjem danu ćemo ga slijepim proživjeti. Jesmo li mi okrenuli naši glavu prema Kur'anu ili od, od Kur'ana? Koliko je bošnjaka, muslimana, koji nikada u životu nisu Musaf otvorili? Musaf je samo na policama zamotan u peškiru, kako bi se znalo da je to muslimanska kuća. A mushaf, Kur'an je objavljen da bi se radilo po njemu. Nije objavljen, draću moja draga, da bi bio u vetrini. I na kraju, jedna najveća korist pokajanja jeste, braću moja draga, čovjek kada se pokaja Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala mu je obećao da će mu oprostiti grijehe i više od toga. Da će njegove greške pretvoriti u dobra djela. Allahu ekbar! Ima li to igdje na zemlji? Na ku čovjeka uvrijediš, pa ako ti halali, to je velika ličnost. Allah subhanahu wa ta'ala trpi da mu čitav život činiš grijehe i ako se pokaješ, on ti oprosti i tvoje grijehe pretvori u dobra djela. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 70. ajetu sure El Furqan, Illa men tabe wa amene wa amil amelan salihan fa ulaike yubeddilu Allahu sejiatim hasenat wa kane Allahu gafuran rahima oni koji se pokaju i dobra djela čine i uzvjeruju nakon toga, Allah će njihova loša djela u dobra pretvoriti, zaista je Allah milostiv i mnogo prašta. Kada govorimo o pokajanju, braću moja draga, ne možemo, a da ne spomenimo, neke prepreke koje svakog od nas čekaju na tom putu. Nemoj da mislite da se ovaj govor odnosi na moju i hasu, već se odnosi na nas ovdje. Prva prepreka, braćo moja draga, koja sprečava ljude da se pokaju, jeste vezivanje za dunjaluk. Pogledajte šta je najveći razlog što su ljudi nepokorni Allahu. Vezivanje za dunjaluk. Zašto ljudi ne idu u džaniju da klanjaju pet puta? Nema kad! Zauzijete s zgrtanjem dunjaluka. Dali smo prednost dunjaluku nad ahiretom. Dunjaluk koji kod Allaha ne vrijedi kao krilo mušice kod nas je postao cilj za kojeg volimo, zbog kojeg mrzimo, živimo i zbog kojeg umiremo. Za sve imamo vremena, osim za vjeru. To je ono što je nagovijestio Allah poslanik pa kaže Teri se abidu dinar, propao je onaj koji obožava zlatnike i srebrenjake. Wallahi, velik broj ljudi obožava zlatnike i srebrenjake. Kada čovjek dadne prednost dunjaluku nad ahiretom, to nije ništa drugo neć obožavanje materije. Druga zapreka na putu pokajanja jeste, braću moja draga, loše društvo. Čovjek, razuman insan, musliman, koji se nada susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, trebao bi mnogo pažnje da posvećuje koje je njegovo društvo. Da gleda da sebi nađe prijatelje koji kada ga vide da je pogrešio da će ga uzeti za ruku i upozoriti ga. A da bježi od onih koji će šutjeti licemjerno gledajući kako se utapa utapa u grijesima. Braćo moja draga, ne smijemo zaboraviti na riječi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, koje je zabilježio imam et tirmidhi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ar rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man meni Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Neka svako od vas gleda koga će za prijatelja uzeti. Kaže Boži poslanik, neka svako od vas gleda koga će za svoga prijatelja uzeti. Ovdje je posebna pažnja roditeljima. U većini slučajeva mi smo roditelji. Braćo moja draga, mora da znamo da naša djeca nemaju dovoljno afiniteta da mogu u sebi birati prijatelje. Otac i mati moraju izabrati svome djetu prijatelje. Moraju, ako se zapostavi taj segment ljudskog života. Velik broj djece je zbog toga otišlo nakon što su bili lijepi, otišli su putem droge, alkohola, krađe, ubistva. Zašto? Zato što su njihovi roditelji zakazali samo u jednom segmentu ljudskog života. Pogledajte naše ulice, pogledajte našu djecu, naše kćerke, gdje idu, s kime dolaze, kada idu, kako se nosi. Wallahi mi nije jasno kako čovjek može gledati svoju kćerku na pola golu ili više golu nego obučenu i da to na njega nikakvog traga ne ostavlja. Također, braćo moja draga, za pokajanje se vežu neke greške koje svaki mu'min musliman koji se nada susretu sa Allahom treba obinati. Prva stvar, odgađanje pokajanja pod razno raznim nekvalitetnim razlozima. Čovjek odgađa pokajanje zbog ovoga, zbog onoga, zbog ovoga. A braćo moja draga, znajte, znajte da svakog momenta možemo otići sa Dunjaluka. Kako da odgađamo tako bitnu stvar u našem životu? Za momenat kada ti ne može niko garantoviti da ćeš ga doživjeti, osim šeitan Allahu prokljestvo neka je na njega. Također, od grešaka koji se vežu za pokajanje, jeste da imamo velik broj ljudi koji su spremni da se pokaju, boli i duboko u srcu što su griješnici, ali se stide društva i ljudi koji ih okružuju. Koliko je žena koje bi stavile hijab, ali se stide komšiluka. Koliko je ljudi koji bi ostavili kamatu, alkohol, duhan, drogu, ali se stide komšiluka. Zato jer su poznati u narodu potomi. Braćo moja draga, to je činjenica koja se ne smije zapostaviti. Ali takvim ljudima treba savjet. Takvim ljudima treba kazati, ako tako počnu razmišljati i nastavi, nikada se neće pokajati. Zašto? Uvijek će biti ljudi oko njih koji poznavaju njihovu historiju. Takvim ljudima treba kazati, znaj brate muslimanu, kada dođeš na sudnji dan pred Allaha subhanahu wa ta'ala polagati račune, neće ti moći pomoći oni koji si se juče stidio. Otac, će bježati od svoga sina. Jevme je firru mer'u min ahi, čovjek će bježati od svoga brata, o umihi, o abi, od svoje majke i od svoga oca. Treba takvim ljudima kazati, znajte, kada budete spuštani u kabur, bit ćete sami, bez oniha koji ste se juče stidili i na kraju. Treba im kazati, sramota je činiti grijehe, ali je veća sramota nastaviti kontinuirano činiti te grijehe. Ovo je poziv meni, zatim svima nama, da od danas, da od danas okrenimo novu stranicu u svom životu, da naše porodice, kada se vratimo s džume, prepoznaju na nama da smo okrenuli novu stranicu u svakodnevnom životu. Da ne bude svakog petka iz početka, ništa se ne praktikuje od onoga što smo čuli. Okrenimo, braću moja draga, novu stranicu u našem životu. La ilaha illallah kolika je Allahova milost prema njegovim robovima. Pogledajte, rođenoj majci ne možeš otiš kada ti želiš. Odeš na večer kasno, pokucaš, neće da ti otvori, zauzeta. Ne možeš rođenom ocu otiši, a uzvišenom godinu. Koliko si mu nepokoran, 24 sata vrata pokajanja su otvorena. U hadisu koji je zabilježio ima muslim stoji da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao Allah subhanahu wa ta'ala noću pruža svoje ruke da bi primio pokajanja oni koji su danju griješili. Allah subhanahu wa ta'ala pruža svoje ruke danju da bi primio pokajanje oni koji griješe noću. Pogledajte, braćo moja draga, veličine Allahove milosti, da 24 sata prima pokajanje svojih robova. Neki ljudi odgađaju pokajanje oslanjajući se na Allahovu subhanahu wa ta'ala milost. La ilaha illallah. Samo da znate kolika je Allahova milost. Samo da znate kolika je Allahova milost. Do te mjeri, kao što je došlo u hadisu koji je zabilježio imam Buharija, da je Allah subhanahu wa ta'ala spustio na zemlju samo jedan dio svoje milosti, a 99 dijelova milosti je zadržao za sebe za sudnjeg dana. Samo jedan dio milosti, ono što mi volimo svoju djecu, to je samo jedan dio milosti, braćo moja draga. Ali ne smije da nas to zavara. Ne smije to da nas zavara pa da budemo nepokorni. Da prkosimo uzvišenom cijeli život i da govorimo Allah je milostiv. Da, Allah je milostiv i u to čovjek musliman ne smije sumnjati. Ali ne smijemo zaboraviti da je Allahova kazna žestoka. Kao što je došlo u hadisu kod imama Tirmivije sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je vatra kojom će se ljudi kažnjavati na sudnjem danu 70 puta jača i žešća od ovo dunjalučke vatre. La ilaha illallah. Wallahi, wallahi bi ova vatra bila i više nego dovoljna da nas neome kažnjavaju. Zamisli, brate moj, Zamisli, brate moj, ne dozvoli šeitanu da te zavede da ideš putem koji vodi u vatru koja je 70 puta žešća od ovi. Kada god tjedneš da učiniš grije, sjeti se ovo dunjalučke vatri. Ne trebaš se sjećati ahiretske koja je 70 puta žešća od ovi vatri. Također, od grešaka vezani za pokajanje jeste što ljudi odgađaju pokajanje zbog mnoštva grijeha i dužine vremena u kojem su činili te grijehe. Citirali smo aj gdje Allah subhanu wa ta'ala kaže O robovi koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost, Allah će sve grijehe oprostiti. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Na kraju, braću moja draga, spomenut ćemo ukratko u nekoliko minuta neke faktore koji pomažu čovjeku da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvi faktor jeste, braću moja draga, ljubav prema milostivom Allahu subhanehu wa ta'ala. Jer ljubav je ta koja čini insana da bude pokoran. A kako da ne volimo gospodara? Koji nam je dao najveću blagodat na zemlji? Da smo sljedbenici vjere Islama. Da smo sljedbenici najodabranijeg poslanika koji je ikada poslan i koji je ikada kročio zemljom. Sljedbenici Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. sallam. Ko nam je dao vid? Ko nam je dao sluh? Ko nam je dao blagodat govora? Braćo moja draga. Ko nam je dao zrak? Ko nam je dao vodu? Niko drugi osim Allah subhanahu wa ta'ala. I kako mu zahvaljujemo? Men lem ješkuri nase lem ješkuri Allahe. Ko ne zahvaljuje ljudima, taj ne zahvaljuje Allahu. Mi ne zahvaljujemo ljudima. A kako tek? Kako smo tek nezahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala? Wa in ta'uddu ni'amete Allahi, la tuhsuha a kada biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste prebrojali. Kako onda, braćo moja draga, da ne volimo tog gospodara, kako da mu ne budemo pokorni? Zamislite da imate čovjeka koji ti dođe mjesečno i hedije dadne samo sto maraka. Gledao bi da mu svaku njegovu potrebu ispuniš. Zašto? Zahvalnost. Pa zar uzvišeni nije preči da njemu budemo zahvalni? Da njemu budemo pokorni? Tolike blagodati. Pogledajte samo koliko je bolnica puni bolesnika, a mi zdravi, ispravni, odamo po dunjaluku. Braćo moja draga, treba da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugi faktor koji će nam i kako pomoći kada je u pitanju pokajanje jeste kratkoća, nadi u dug život i sjećanje na smrt. Znajte da smo možda mi, svako od nas, sljedeća žrtva meleka smrti. Ko ti garantuje da ćeš sutrašnji dan doživjeti? Zašto da se ne kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala? Pogledajte u ljude oko nas. Nemoj da smatrate da umiru samo stari. Wallahi, umiru i mladi ljudi, čak možda i više nego stari. Ne dozvolite šeitanu da ti kaže, pokajaćeš se kada ostariš. Pa dragi moj brate, ko ti garantuje da ćeš dočekati sutrašnji dan? Pogledaj u ljude. Šta su ponijeli sa sobom na ahiret? Pepina i svoja dobra djela. Ono što poneseš od dobrih dijela, to je tvoj kapital. A ljudi su toliko odobreni da se izlažu tako žestokim prijetnjama od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi posluju kamatom samo kako bi se što više obogatili. A sebe izlažu tako žestokim prijetnjama kako dunjalučkim, tako i ahiretskim. Mora da znamo, braću moja draga, dunjaluk, dunjaluk treba da nam bude samo sredstvo. Prijevozno sredstvo do ahireta. Nikako cilj. A mi smo ga uzeli u velikom broju slučajeva kao cilj. Također, od faktora koji će nam pomoći u pokajanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da se udaljimo od mjesta na kojima se čine grijesi. Kako nas to ne bi asociralo i pozivalo na grijehe? Kako tražiti od čovjeka da se pokaje, a svaki dan satima i satima bulji u sapunice i bulji u porno filmove? Bulji u porno literaturu, svaki dan korzira po kafićima. Braćo moja draga, takvi se neće nikada pokajati. Zašto? Zato što su na mjestima gdje se krše Allahove granice i to ih poziva o tome i to ih asocira na tu. Također, od faktora koji pomažu kada je u pitanju pokajanje, jeste druženje sa dobrim, čestitim i učenim osobama. Normalno, mi ne volimo druženje sa učenim. Zašto? Zato oni, u njihovom društvu nema muzike, nema serija, nema filmova, nema vicova, nema gibeta, nema nemimeta, nema ovoga, nema onoga. Oni su konzervativni, oni su zaostali, oni nisu poželjni u društvu. A znajte, braćo moja draga, da je veliki hajr i svaki hajr je u druženju sa učenim, čestitim osobama. I na kraju, braću moja draga, zadnji oružje, zadnji način kako možemo otvoriti sebi put prema pokajanju jeste, braću moja draga, dova Allahu subhanahu wa ta'ala. Nažalost, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi ne zna uputiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. A da ne govorimo kako smo zapostavili uvjete da bi se dova kod Allaha subhanahu wa ta'ala primila. Pogledajte samo jednu stvar. Dova ima vremena kada se prima. Jedno od tih vremena je zadnja trećina noći. Gdje smo mi? Gdje je naša omladina u zadnjoj trećini noći? Po kafićima, po jarkovima mahmurni od alkohola, blutiće po rijekama. Mi u kućama gledamo serije, gledamo porno filmove a Allah subhanahu wa ta'ala u tom momentu se spušta na ovo zemaljsko nebo i govori ali nekoga da traži oprost pa da mu oprostim. La ilaha illallah. U takvom ubare blagoslovljenom vremenu mi smo tako daleko od uzvišenog. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će se njemu iskreno kajati. Allahumma aizza l-Islame wal muslimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي شيشان وفي سومال وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأحياء والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا شقيقا يا أخي آه